Labą dieną. Nežinau, ar kada nors galvojate, o kokiosgi imperijos išliko iki šių dienų. Vatos, naujųjų laikų. Modernizuotos daugiau ar mažiau. Na, aišku, galima sakyti, kad e, formaliai tai, tai faktiškai kaip ir nieko neišliko. Japonija, na, bet jai taip jau ten per antrą pasaulinį karą davė, kad e, ne tik savo imperinius sužemimus, bet, bet ir dalį Japonijos iš Rusų atgauti negali. Na, o daugiau, o daugiau formaliai imperijų nelabai ir beliko. Kitas dalykas, kad buvo valstybės, kurios formaliai imperijų nesivadino arba labai trumpai vadinosi. Tai tokių Europoje likė, bet liko liekanos čia nuograužos na, patys pagalvokit, na, didelis ten skirtumas, ar, ar priklauso Gibraltaras Didžiai Britanijai, ar nepriklauso pačiai Didžiai Britanijai. Na, Malta kokia, va, priklauso, priklauso, dabar nepriklausoma valstybė. Ta patį apie Kipro galima pasakyti. Prancūzija iš dalies taip, bet tiesioginių valdų ji neturi. Arba labai jau ten egzotinės turistinės salelės, ale Maurikijai kokie nors, arba protektoratai valstybės esančios tiesioginiai Prancūzijos įtakoje. Taip, šitą Prancūzija daro, daro labai aktyviai, bet na, didelių, didelės tiesioginės naudos arba didelės tiesioginės įtakos beveik nėra. Afrikoje, šiaurinėje, Saharos regione, žinai, ten kažkokios prancūzų machinacijos, invazijos, neinvazijos, perversmai, vyksta darbas iš pasutimo, bet, bet, bet, bet sakyti, kad Prancūzijos Respublika yra imperija ir dar tokia va, 19 amžiaus, na, tai čia jau būtų visiškas perdėjimas. Įdomus atvejis, dėl kurio ginčinai galima ležuvį išsinarinti, tai būtų uh, E, buvusios kolonijos tapusios dabar pačios vykdžiusios kokią nors tokią užkariavimo politiką. Na vėl, tai ar Brazilija dabartinė imperija ar ne imperija? Nu, Junktinės Amerikos valstijos tai tipiškesnis pavyzdys, nes turi ir, ir visokių ten teritorijų globojama, ir protektoratų, ir sąjungininkų, na ir pačiose Junktinėse valstijose jų teritorija, indienai čia, čia, čia kas eksploatuojami, išnaudojami imperijos čia buviai, ar, ar, ar atvirkščiai, pilietybę turi tai imperijos metropolijos gyventojai. E, bet ko gero tas tokias subirėjus imperijų liekanas, gyvenančias savo gyvenimą, vadinti imperijom, jo labiau tokiom va, kolonialistiniam ir imperialistiniam, na, būtų kvaila. Jo labiau, kad ir gyveno jos ne, ne, ne iš to, kad eksploatuoja indėnus ar, ar, ar ten jų m, būtent Nu, kažin kokius gamtos turtus. JAV e, kituo užsieima, pasaulio dirbtuvės po antro pasaulinio karo pasidarė, kai e, per pirmą pasaulinį karą Europą nusižudė, bet matyti iki galo nepavyko, tai dar antrą rėžę. Ir tada, tai yra 46 metais, 70 procentų pasaulio ekonomikos, tiksliau pramonės, ekonomikos gal kiek mažiau, buvo sutelkta Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, nuo tada gana sėkmingai ir, ir gyveno. Dabar yra prekybinė, bankininkystės ir, ir karinė galia ir ko tik tai nėra, bet sakyti, kad tai imperija, na tai reikia jau labai stipriai persižiūrėti Rusijos propagandinės televizijos. E, kas natūraliai mus atveda prie Rusijos. Tai va, šiais laikais dvi tokios tipiškos, klasikinės, vienintelės pasaulyje likusios imperijos yra Kinijos liaudės Respublika ir Rusijos federacija. Jų teritorijų daugumą sudaro užkariautos ir dalis nesenai užkariautos žemės ir jų biudžetas pildomas iš ten eksploatuojamų žemės turtų. Rusijos biudžetas 46 procentai tai dujos ir nafta Na, nepagrobta, išgauta, aišku, Sibirė. Sibiras nei su slavais, nei su rusais nieko bendro niekada neturėjo. Nu, čia užkariauta 17 amžiuje daugiausiai. Bet Kinijoje dar gražiau. Ten kurios teritorijos užgraptas iš viso tik tai 19 mm, amžiaus pabaigoje. Ir tai yra ar kinų užgraptas, Mandžiūro imperijos, Seicinių dinastijos. E, kinai tokie patys ten buvo už, užkariauta tauta, kai, kaip ir m, e, kitos Cinių imperijos tautos, antrarūšiai, kitaip tariant, gal net trečiarūšiai gyventojai. Na bet dabar, taip, Kinijos liaudės respublika po antro pasaulinio karo susikūrusi, komunistinė, ir jos du trečdalius teritorijos, sudarant du trečdalius, tai čia jau, kaip sakant, minimum, o šiaip tai daugiau ten. Beveik 70 procentų sudaro užkariauto žemės, pagrindinės Mongolija. Dabartinė Mongolija tai ta, kur nepriklausoma, čia tik grauštukas. Čia šeštadalis visos Mongolijos. Ehm, didesnė jį. Gerokai didesnė. Trečdalį beveik užgrobusi Rusija ir, ir sunaikinusi. Be pėtsakų jie net nenaudoja, stengiasi mongolų etnonimo ne, nevartoti. Na, likusią dalį, nu, ne, ne, ne du trečdalius, ten daugiau, mažiau, tiek e, Kinija užsigrobusi, pusė Mongolijos Kinijai priklauso. Ir, ir vidinės Mongolijos provincija vadinam. Niekada nei ten, nei Tibete jo labiau. Na, apie Tibetą nusišnekėjo tie, kad ten atsai Tibeto gyventojai yra kinai. Na, čia jokius rėmus netelpantį nesąmonė. Ta pati galima pasakyti apie Uigūriją, kur, kurį dabar ten kinai vykdo trečio reicho politiką genocido ir koncentracijos stovyklų. Uigūrija tai musulmoniškos Azijos dalis, kuri, kuriai nepavyko, ji, ji buvo užkariauta Cinių imperijos ir kaip toks palikimas atiteko gabalas e, Rusijai, gabalas e, dabartiniai Kinijos liaudės Respublikai. Kinijos šiaurėje Mandžiūrija driekiasi. Tiesa, ten tų mandžiūrų ne, ne tiek jau ir daug, ir jo labiau jie jokia ne imperija, na bet, kaip sakoma, driekiasi nieko nepadarysi. Ir e, nepaisant to, kad gyventojų Kinijos imperijoje, tai <laughs> buvusiai ir Liaudės Respublikai daugumą, čia net nedaugumą, absoliučia daugumą, e, sudaro na, kinai, kiniečiai, vadinkit kaip nori, nors reiktų vadinti, aišku, juos hanys. Ten han e, tauta dominuojanti kurį savo ruoštą irgi ten taip suskilusiai 3-4 na, Hanis turbūt reiktų vadinti nacija, o yra trys ar e, mažiausiai trys, keturios tautos jos viduje. Na, ypač ryškiai tai šiaurės ir, ir, ir pietų Haniai, kurie, na, ir jie, jie rasiškai net skiriasi. Šiaurėje aukštesni, šviesesni, tokie gal į mongolus panašesni. Pietuose daugiau gal į vietnamiečius ar, ar, ar kažką tokio. Na, kaip ten bebūtų. Daugumą sudaro be abejo Haniai, Tačiau teritorijos dauguma, kurią Kinijos liaudės Respublika ir eksploatuoja ir užsidirba milžiniškus pinigus iš iškasenų nu ir ypatingai iš retųjų metalų, kurių reikia šiuolaikiniai elektronikai ir kompiuteriniai technikai. Ten, kaip sakant, vietos gyventojams nuo to nei šilta, nei šalta, jie, jie dabar yra antrarūšiai ir trečiarūšiai Kinijos gyventojai. Geriausiu atveju gali atlikti kažkokią tokią etnografinių būties muziejų turistinių atrakcijų funkciją ir, ir nieko daugiau. Tai pasikartosiu taip. Rusijos atveju panaši situacija. Rusijoje apie 140 milijonų gyventojų, dauguma 70 beveik procentų rusai, na, jeigu ten visokius rusakalbius, tai daugiau negu 70 procentų, e, gerokai daugiau, bet, bet 77 procentus Rusijos federacijos ploto sudaro Sibiras. Rusija su Uralo kalnais, iki, nuo Uralo iki Sankt Peterburgo, tik, kaip sakant, duok dievę, kad ketvirtis visos teritorijos. Ir, ir gyvena, iš, iš Sibiro gyvena gana neblogai. Aš nežinau, kaip Rusija gyventų, jeigu ne, tiesiog Sibiro neliktų. Biudžetas sumažėtų iš karto per pusę. O gyventojai nesumažėtų, nes už Uralo kalnų gyvena netaip jau ir, ir daug, apie 33-34 milijonus gyventojų. E, Lenkija va, galėtų puikiai apgyvendinti visą Sibirą, dar Lenkijoje truputį gyventojų liktų. Jau nekalbu apie kokią Japoniją 120 milijonų. Ir, Na, apie Kiniją, ką jau čia kalbėsiu, ten viena provincija, ne pati didžiausia, turi gyventojų daugiau negu kad e, visas Sibiras, priklausantis Rusijai. Tai tiek to, svarbiau ne, ne tai, kokie čia santykiai tarp užkariautojų, kolonizatorių, metropolijų ir užgrobtų kolonijų, o tai, kad skirtingai nuo Europos šitos imperijos, jos e, buvo sausumų imperijos, jos niekur neplaukė. Jų užkariavimas buvo gal ir lėtesnis, E, bet vyko pagal daugiau mažiau tą patį modelį. Iš pradžių tyrinėtojai tokie avantiūristai, e, kartu su jais arba labai greta jų pirkliai, tada įvairūs misionieriai, valdininkai ir galiausiai vietinė teritorija prijungiama prie imperijos. E, kita ypatybė, čia ypač Rusija liečia, na, gal ne pačią Rusiją, kiek Rusijos istorikus. Jie labai mėgsta šnekėti, kad čia iš prigimties jų žemės visur, kur tik jie nusitrenkia, e, neišgalvotais argumentais įrodinėjo visokias nesąmonės, na, jau kvailių būna patikė. E, kitas dalykas, jam žinai aiškina, kad geruoju čia vis, viską geruoju, žudėm visus, bet va, tie, kurie gyvi liko, tai geruoju prisijungia. E, trečia, daž, na, bent jau Rusijai tai labai akivaizdžiai tas pats modelis naudojamas kelis šimtus metų stengiamasi e, įgyti, įžengti tiesiog į kokią nors valstybę, ar prekybos, ar diplomatinės, ar dar kokiu nors keliu. Tada vadovo valstybės e, padaryti savo statytinį, tada tam statytiniui valdžiai, kad išlaikyti vesti savo karinius dalinius, Ir tada progai pasitaikius e, pribaigti ir tą statytinį, ir tos valstybės e, nepriklausomybę. E, tai taip jie pasielgė su abiejų tautų respublika, taip dar anksčiau iki, iki Lenkijos ir Lietuvos nutiko su Krymo hanatu. A, jis atsiskyrė nuo Osmanų imperijos, rusų pagalba, nepriklausoma tokia valstybė su savo hanu. Ilgai neišbuvo, per dešimt metų sutvarkė taip, kad e, to hanato pėtsakų nebeliko. Ir, ir dabar nėra. Na, o po Stalino, kai iš viso net ir Tatoris iš Krymo, genocidas, ištrėmė visus. Na, tai dabar jau ten kalbėti apie krymišką, krymišką, totorišką Krymą. Nėra ką. E, panašiai nutiko su Grozija, kai kur tie procesai įstrigo arba ne taip greitai vyko, tai Centriniai Azijai taip ir išliko, bolševikai sunaikino e, Buharos Emiratą ir, ir Chyvos e, Hanatą dabartiniam Uzbekistane, Sirdarjos ir Ramudarjos tarpupėje. Tarp E, dar kitur, jeigu valstybės kokios silpnesnės, tai galėjo tiek ir nesiterlioti, bet vis tiek, dažniausiai tas pats modelis. Labai retai, kada Rusija užpuldavo sąmoningai, atvirai ir, ir be savo penktos kolonos ir savo statytinių valdžioj. Tiesą sakant, aš tokių net, net ir nežinau. Net, net ir tuos, va, kur užkariavo e, tokias e, hanatus, hanystės, kaip Kazanės, totorių valstybė. Ten irgi tas pats. Užkariavimas tai jau paskutinis etapas, kuomet valstybė visiškai likviduojama. Nu ką aš čia daug pasakosiu, Lietuvos istorija du kartus taip pat buvo. Tai abiejų tautų respublikas sunaikinant, Maskvos pinigais ir, ir Lenkų ir Lietuvė asilais mm, sudaroja valstybę. Tas pats nutiko ir 40 metais, vėl tas pats tik dar ideologija prisidėjo. Nes čia jau ne tik, kad e, valstybę sunaikinti ir, ir e, prie daugiau mažiau rusiškos Sovietų sąjungos prijungti, bet dar ir e, visuomenę iš pagrindų pertvarkyti. Na, pertvarkė, iki, iki šiol ne, neatsitvarkom. Posovietinė visuomenė gyvenam. Mm, tas pats, tiesą sakant, buvo vykdoma ir, ir kinų. Pasaulio istorijoje karų būtų apie 6 tūkstančius beveik 3000 e, iš tų karų sukėlė arba dalyvavo e, vienokios ar kitokios kinų imperijos. Na, Kinė savo istorijoje nuo, nuo pirmos Cindikvandy e, suvienytos imperijos beveik pusę savo egzistavimo laikotarpį vien, vieningos valstybės ten nebuvo. Buvo ir keturios vienu metu valstybės, ir, ir dvi, ir, ir tris, ir, visko tenai yra buvę. Taip pat labai dažnai tos, ypač kai kelios valstybės Kinijoje egzistuodavo, tai atsirasdavo na, iš išorės jėgų sukurti vieni ar, ar kiti daliniai. O ir suvienyta, tai gerai, va, paskutiniam tūkstantmetį mongolai ir, ir mandžiūrai e, vieni nuo 13 amžiaus iki, iki 15, kiti nuo, nuo 17 iki 20 nei šiaip nei taip beveik pusę laikotarpio valdė kažkokie atklydėliai, kurie jie net etnografiniškai, nei kalbinių, nei kultūrinių, nei jokio požymių su, su Haniais nieko bendro neturintis atejūnai. Ir mėgstama kalbėti, kad ai čia va tokia užkariauja ir jie ištirpsta. Ištirpta eiliniai gal ir ištirpsta, o tas elitas visas Mm, toli gražu neištirpo, niekur jokie mongolai neištirpo, išžudyti jie buvo e, per žiauriausią ir ilgiausią keliasdešimties metų karą. Vos ne 80 metų užtruko, kol ten šiaip taip nusistovėjo santykiai tarp naujos Min dinastijos ir, ir Čingischano e, imperijos liekanų. Mm, su mandžiūrais gal kiek kitaip nutiko, e, bet vėl mandžiūrų tauta yra Kinijoje gyvena ten keli milijonai Na, o elitas, elitas, jisai savęs hanės nelaikė. Taip, raštą naudojo hieroglifinį, taip. Bet tai žinot, lietuviai irgi naudoja ne bet kokį, o lotynišką raštą, romėnų. Na, taip, taip, Palemonas, viską čia mum atvežė, mes, mes iš romėnų kilę. Gali būti, Įrodymų tik nėra, bet taip būti gali. E, o savo ruoštų ką, tai tas raštas ne šiaip savo atsirado, jis iš graikų ar etruskų perimtas romėnų, tie savo ruoštų greičiausiai iš finikiečių, šitie dar iš dievo žino ko. O jau ten apie kultūrą ar, ar dar ką Lietuvos kalbėti, nu tai mūsų poetas Homeras kažin kada rašė mūsų civilizacijos ištakos Graikija, Romos imperija, na, Egiptas, irgi, kodėlgi ne, ar koks Aleksandras Makedonietis, persai kokie, kasgi tokie, indoeuropiečiai, indoeuropiečiai artimi baltam, na, kaip ir visi indoeuropiečiai artimi, tai irgi galime skelbtis, kad mes civilizacija mūsų seniausia pasaulyje, beje, jeigu taip žiūrėti nenutrūkstama, tai, tai panašiai ir yra. Čia ne apie baltų, apie europiečių arba romėnišką lotyniškai krikščionišką civilizaciją. Na tiek to, e, palikime tos e, paistalus e, kinų ir rusų nuo šaly. Dėl rusų tai čia atskira šneka, ten politiniai sumetimai su, su kinais. Jeigu kada skaitysit ar domėsitės, ypač literatūroje ar dar kur nors, pas juos yra pora ypatybių. Tai ciklinis mąstymas ir jiem kas anksčiau, kas vėliau ypatingos įtakos neturi. Jie drąsiai gali rodyti e, medį čia, po tuo medžiu Konfucijus e, sėdėjo. Ir puikiai žinoti, kad e, ten ar sėdėjo ar nesėdėjo, tai Dievas žino, bet kad tas medis 17 amžiui, apie kurį taip šnekėjo, supuvo ir, ir nuvirto. Naują pasodino, bet medis yra, yra, vieta yra, yra, nu, ko, ko dar tu čia nori. Tas pats beje liečia jų ir istorinius įvykius. Pasaka apie skraidantį kilimą jam visiškai tiks kaip įrodymas, kad kinai išrado lėktuvus ir, ir, ir panašiai. Šalia to, toj tradiciniai Kinijos hanio etikai, konfucianistiniai, budistiniai ar daoistiniai, ar tiesiog liaudės kultūrai, meluoti sąmoningai apgauti, kad pelną gauti yra negerai. Nemėgstu apgavikų, aferistų. Bet sakyti netiesą, jeigu koks kvailys e, klauso ir tiki, yra nieko blogo. Ir jeigu jau suranda kokį mulkį, tai jam gali pripasakot, ką tik nori. Tai nėra pas juos kaip, kaip dešimt dievo įsakymų. Na, nemeluok, tai čia truputį išversta kreivai, ten melagingai neliūdik turėtų būti. Bet pas europiečius na, melas nepuošia žmogaus. Na, tenai kaip ir nieko. Tai gerai. E, Rusija. Rusija mūsų kaimynė. Na, pagalvokit, turėdami laiko. Lietuva nuo Šiaurės Korejos ir Korejos ir Kinijos bei Mongolijos skyrė tik viena valstybė, tai yra Rusijos federacija. Visi mes kaimynai šioje žemėje. E, tai Rusija iš, te, iš te Azijos e, skyrė stepių zoną. Na, po mongolų užkariavimo sunkiai veikiama. Na, nuo Sibiro Uralo kalnai, e, kurie, kurie, sakant, buvo sunkiai veikiami. Kelius ir perėjas per, per Uralą surado labai vėlai, tik 17 amžiui. Iki tol norėjai kirsti Uralą, turėjo arba plaukti Arktės vandenino jūromis. Novgorodo beje pirkliai tą ir darė sėkmingai. E, prekiavo e, Leno žiotise. E, arba per pietinį Uralą apeiti, tiesiog Uralas dar yra ir, ir vandens skira, tai nuplaukti neįmanoma. Įmanoma nu, nusitemti laivus. Tuo, tuo naudojasi tą, tą ir darė. Maskvos didžioji kunigaikštystė užima 16 amžiaus vidury 1552 e, metais Kazanė galutinai užima. Ir galima sakyti, dar Timūro Tamerlano sutriuškintos e, aukso ordos ar džiučy ulūso liekanose tampa vyraujančia valstybė. E, nušluoja tuo pačiu metu po Kazanės užkariaujimą ir pajungimą, e, užkariaujamas, e, užkariaujamas ir Astrahanės hanatas, nors tas ten nieko blogo nei Maskvai, nei, nei Ivanui ketvirtajam nedarė, nieko. 56 metais buvo sunaikintas ir 57-ais e, Nogajaus orda, tai tarp Krymo, Volgos ir Dono klajoja totoriai, jie pripažino, kad yra rusų vasalais. Dar su Nogajais turėjo reikalų rusai ir 18 amžiui, bet iš principo e, Ivanas IV užima Volgą nuo ištakų iki žiočių jam savotiškai atsiveria prekybinis e, kelias į Persiją, nes pietinės Kaspijos jūros pakrantės, Persijos, na ir ten plaukia prekes. Greitai pas Ivaną ketvirtą pasirodo anglų Persijos kompanijos atstovai, pirkliai, Astrachane atranda kelią jūromis ir po kurio laiko įkuriama Maskovijos kompanija, tokia pati kaip Vesta ir East ar West Indijos ir, ir, ir taip toliau. Užsiima prekybą nu, rytų prekiamis per Rusiją. Rusija gauna pelną, Anglai gauna pelną, na, bet Rusija iš principo iki Pavlo I pasidaro tokiu vienokiu ar kitokiu didžiosios Britanijos ar Anglijos prekybinio kapitalo keliu į artimuosius rytus. Ir, ir tas kelias jisai skatino ekspansiją, pinigai gaunami. Mm, o pinigų reikėjo, vykdė mm, milžiniškų užkariavimų politiką ir Ivanas IV ir jo pasiekėjai. Modernizuoti valstybę reikėjo, europeizuoti. Mm, na, tvirtos valiutos ar brangiųjų metalų ištekliai buvo tik tai prekybai ir tik tai prekybai su Anglis. E, vienas iš tokių pirklių, mm, ne anglų, ne anglų, čia rusų kilmės, e, Anikėjus Stroganovas užsiminėjo, užsiminėjo na, kokomijos Rusijos šiaurėje daug finų genčių gyveno, jas taip pat rusų rusai iki 15 amžiaus vieną po kitos asimiliavo, sunaikino, galima sakyti, na, įsiliejo jie į didžią rusų etnusą. Na ir tokiuose valdose ten buvo puikus verslas, tai druskos veryklos sūrūs šaltiniai, išviriniai, lieka druska. Na ir Stroganovai tuo užsiėmė. Greta druskos greitai metalais užsiėmė. Ir kadangi pinigų reikėjo ir pinigai plaukė, Ivanas IV Stroganovam ten sukūrė, galima sakyti, tokią mikrokunigaikštystę. E, šalia Uralo milžiniškos teritorijos, su mediena, su, su, darykit, ką norit, O daryti, ką nori, nelabai sekėsi, nes kita tokia aukso ordos nuoplaiša, Sibiro jurtas vadinamas, arba vėliau Sibiro hanatas, 15 e, amžiaus e, pradžioje e, susikūrė nu, po Taktomaišo ir, ir Timūro karo, sumušus Taktomaišą ir aukso ordą, stipriai subirėjus Bet e, tenai tas Hanatas buvo toks savotiškas, jo labiau 16 amžiaus vidury. E, Hanatą užėmė e, Hanas Kučiumas 1563 metais Jisai pats iš Buharos kilęs, jis Čingizidas, Čingiskano palikonas, dėl to ir užėmė. E, jis musulmonas ir jo aplinka musulmoniška. E, kam jam to Hanato prireikė? E, prekyba kailis. Prekyba kailis Centrinė Azija. Ir taip, tą prekybą organizuoti. Buhara garsus prekybinis miestas, labai senas, turtingas. Truputį investavo. E, Hano Kučiumo užkariavimas, na tai jis ten toks savotiškas irgi, vietos gyventojai, nu ką ten užkariausia, iš jų duoklės reikalauja ir, ir kad prekyba vystai. Mm, e, Hantai ir Mansai ten gyvenantis fino tautas, jie ne, ypatingai, sakykime, taip nesipriešino, jau buvo pripratę prie, prie mongolų ankstesnės valdžios, bet šis beitas buvo. Čia iš Centrinės Azijos musulmonai musulmonai gana tokie aršus. Jeigu mongolai tai dažniausiai buvo aukso ordai, tai tokie formalūs musulmonai, čiagi prasidėjo naujas gyvenimas. Na, pagal e, to Sibiro e, Hanato na, Kašlik e, Sibir ten kartais vadindavo, arba ta sostinė Iskeras, na, tarsi ir yra si, si, Sibir, si, si, si, Siber, yra iškraipytas e, Iskero pavadinimas. Galite penktoj skaidrį pažiūrėti rekonstrukciją, na tai taip, ten, ten mečetės pastatytos, įtvirtinimai gana modernus, artilerija turėjo tiesą daugiau taip parodomai, ne, ne, ne visai tokia įspūdinga, svečiam nustebint, į orą šaudydavo, karo šiaip sautiko. Ir, ir Hanas Kučiumas, mm, jisai įsivėlė, sakykim taip, Vagulą ar, ar, ar Bahantų antpolius už Uralo kalnų. Jis ten vaikė juos ir, ir jie kartu su juo žygiavo, tuo pačiu apiplėždami Stroganovo pakraščius valdų. Na ir, ir Stroganovam neliko nieko kito, kaip kreiptis kreiptis į tuos žmones, kurie moka ir gali kariauti, ir nori svarbiausia kariauti. Tai yra į kazokus. Germakas Alijevas berots, jo, jo ten pavardė, Timofejevičius, tai, tai, tai tėvavardis. Tai tiesą sakant, kas jis toks ir neaišku ir iš kur, nes na, jar, Jarmakas tai ryškiai, ne, ne visai aišku, ar čia Jeromos sunus, ar, ar čia koks azijietiškas pavadinimas. Ir jisai jau buvo mm, nutarnavęs rimtą tokią karjerą, bandito daugiausiai verslo vertėsi, kaip, kaip ir dauguma Rusijos kazokų. Ir, ir ką, Stroganovą jį pasamdė, jis beje Livonės kare bandė kariauti, prie Volgos plėšikavo, e, buvo ieškomas kaip banditas plėšikas, e, bet amnestiją gavo iš sarų, iš saro tiksliau, ar pusiau amnestiją, nelabai jos laikėsi. Mm, Livonijos kare nepatiko, nes ten užmušti gali mm, kokią pikti lietuviai ir lenkai. Tai atsidūrė, žodžiu, kur atsidūrė prie Volgos, o galiausiai su, su keliu iš šimtiniam parsisamdė pas Stroganovus uh, užpulti, užpulti Sibiro Hanatą, Haną Kučiumą. Ir užpuolė. Jie su, galit pažiūrėti, kad ketvirtoj skaidrėje, kočiais tokiais. Tai laivai, dažniausiai beveik plokščiadugniai, ten kiek į tą kočią galėjo 20-30 žmonių tilpti, bet jie buvo geri, kad juos buvo galima pervelgti nuo vienos upės prie kitos, jie nebuvo sunkus, jie galėjo plaukti prieš srovę, pasraviui, su nedidelė būre, o be to dar ir irkluojami. Na, tobulas tokių va, upių piratų įrankis. Kazokai jie buvo įvaldę ir Donė, ir ypač Volgoje. Taip, kad e, Jarmakui problemų nebuvo. Galų galia jie nesunkiai pastatomi ir, ir kur nors žiemojant e, tarp dviejų upių buvo galima iš, iš sausos žiemą medienos pavasario pasistatyti tokių kočių laivinėlį ir plaukti toliau. Būtent jų pagalba Sibiras ir buvo galų galia ištyrinėtas ir, ir rusų daugiausiai kazokų užkariautas. Mūšį su Kučiumu baigė su tuo, kad jie tiesiog valstybę sugriovė, užėmė sostinę, nesugebėjo nieko prieš pastatyti. Ten tų Germako kazokų ne, ne tiek daug jau, ten geriausio atveju 800, o taip tai gal kokie 500. Publika įvairi, kaip rusų metrašiuose rašė vokiečiai, lietuviai, visokie ten tokie. Na, kokie ten vokiečiai, na, niemcai, tai tiesiog visi užsieniečiai, kurie kalbėti nemoka. Lietuviai, tai buvo ten jo vienas iš šimtininkų, Martin Pan vadinasi. Na, tai ponas. Nu, matyt, kad iš kokios Ukrainos ar, ar, ar iš kur, va, irgi toks. Na, ir Martinas, nedažniausias ne, ne tuo metu rusų vardas. Buvo tiesiog ten tokių kaip Ivan Kolso, tai na, Ivanas Žiedas, tai jau čia pravardė kriminalinė ir, ir, ir aiškiai. Tai visokių ten buvo. Mm, bet jie vienaip ar kitaip, kaip ir stačiatikiai, kaip ir nežinia už ką kariaujantis, prikariavo. Hanas e, Kučiumas e, prarado sostinę. Taip, jis dar bandė vėliau priešintis, bet taip jau gavosi, kad jo ta valstybė subyro ir pretendentų atsirado trys. Ir jo sunus, ir, ir, ir jo kariuomenės vadas, ir dar nežinia ko, kažkokios eilės giminaitis su jais rusam prisėjo susidoroti ir, ir tai jam pavyko 16 amžiaus pabaigoje, 17 pradžioje. Kas žuvo, ką pagavo, tiesioginį įpėdinį išvežė į Rusiją ir, ir pačioj Rusijai jam ten mm, nedidelę valdą paskyrė ir, ir gyveno to mm, Hano Kočiumo giminė ir palikonį. Bet atgal jokius Sibirus, mm, ne, jau ten kojas nekėlė. Pats Jermakas žuvo irgi taip įdomi. Jie ten plaukė su savo kariuomenės liekanom. Jau susiruošę buvo bėgti iš Sibiro, nes matė, kad nelabai kaip jiems sekėsi. Plėšikavimai vietinis gyventojas užpykdė. Ne, ne Hano kariuomenė, o būtent Mansius. Na, jie ten tegul ir neorganizuoti, bet visgi, visgi galėjo pakariauti. E, o juolab, kad plėšė tai nuoširdžiai reikėjo daug brangių kailių tam, kad e, carui įtikti, o carui tiko. Caras paskyrė Jermaką vaivadą Sibirą, o tas jau užkariautas valdas paskelbė, kad prijungia prie Maskvos didžiosios kunigaikštysės, arba tuo metu jau, jau, jau, jau kaip ir turbūt Rusijos sarystę reikėtų vadinti. Jermakas e, žuvo, mūšio nu, metu. Na, ten yra legenda išlikus, kad pasiuntė ne žvalgą, tie žvalgas grįžo, parsinešė dvi arkebūzas. Ir jį pasiuntė vietinį, klauso, iš kur čia, kas čia, sako, a, visi girti miega. Na, tai tuo, tuo, kaip sakant, Jarmako žygdarbė ir baigėsi tą naktį. E, bet, bet, tik baigėsi, o tuo metu jau vaivada iš Maskvos paskirta, su porą tūkstančių kareivių atvyko, ne keliais šimtais, ir tą užkariavimą baigė. E, pats Sibiro Hanatas, tai viso Sibiro platybėse, tai jis ten duok dievė, jis sudarė kokius 7 procentus. Kitur buvo, kitų tautų, jas irgi pamažu mm, kariavo ir, ir užkariavo. Užkariavimą lydėjo pagalbės mokestis arba jasakas, kasmet privalėjai pristatyti nustatytą kiekį. Na, dažniausiai ten, ten keunę ar, ar, ar porą lapių, arba sabalą ir, ir panašiai. E, sekantis žingsnis, kad išlaikyti lojalumą, buvo priesaikos davimas ir amanatų davimas. Amanatas tai kraujo įkaitai, vaikus paimdavo ir, ir E, augindavo savo ten visokiose tvirtovėse, pilise, imdavo neįlinių kokių vadų, genčių, kunigaikščių ir, ir panašiai. Tie savo ruoštų surusėdavo ar bent, bent jau stačiatikiais pasidarydavo, o ir e, vietiniai gyventojai tarsi ramesni būdavo. Mm, pagaliau lydėjo ir, ir atvertimas stačiatikybė, tik tai Rusijos atveju stačiatikybė buvo labai tokia. Stačiatikiai neturėjo ypač Rusijai misionieriškos veiklos tradicijos. Jie bažnyčiai tai nerūpėjo. Atversti tikėjimą turi valstybė. Na, o kaip valstybė atvertinėja, tai patys puikiai žinote, bandė ir Lietuvoje čia išdarinėti tokius dalykus. Viską sugriauti, viską uždaryti. Aštuntoji Skaidriai galit pažiūrėti, kaip ten ir tyšis užkariaujamas, <clears throat> kokiom priemonėm, e, pakarimas už kojų ir sušaudimas, čia buvo tuo metu mėgiamas pramoga tokia. Rusų Livonijos kare tas e, vietiniais vokiečiais dažnai darydavo. E, kadangi tas iskeras ten upė labai plovė e, sostinės vietą ir, ir dabar beveik jau ir, ir, ir nuplovė, to, to piliakalnio beveik nebeliko ir miesto nėra ką kasinėti. Tai gana greitai buvo nauja vieta pasirinkta tai, tai yra e, Tobolas ar e, Tobolskas, kuris ir tapo Sibiro tokia sostinė, e, prie Petro I, tai ir, ir Sibiro gubernijos sostinė. Milžiniška valda, valdoma iš vieno centro, apimanti tuo metu visą vakarų Sibirą. Po Uralo kalnų to kelio įveikimo nes, kaip minėjau, Jarmakui tai dar teko iš vienos upės į kitą tuos kočius savo, savo ir striugus persitraukti. Vėliau to nebereikėjo, atsirado sausumos kelias, bet e, pažiūrėkite į dešimtą skaidrį ir, ir pamatysite vieną tokį reiškinį. Rusijos ekspansija vyko vadinamo pietų Sibiru, tai yra Sibiro upių aukštupiais e, tarp vienų ar, ar kitų Sibiro upių buvo takoskiros, bet jos gana nedidelės. Ir reikėjo trys ar keturis kartus persitraukus, na, arba turėti toj upėj savo, savo laivus. Ir buvo galima nuo Lenos prie Irtyšiaus, Angaros, Obės ir, ir, ir taip toliau keliauti gana, gana sėkmingai e, ne tik iš e, vakarų į rytus, bet ir iš pietų į šiaurę. Visos upės e, Sibirė tekėjo į Arktės vandenyną, šiuo požiūriu buvo gana patogios. Jos vandeningos, dalis jų gana ramios, galima ir prieš srovę irtis ir, ir buriuoti. Tiesa, labai ilgos ir labai didelės, bet tai tikrai palengvino užkariavimą neregėtai. Ir tą taip panaudojo. 16-17 amžiui Sibiras buvo išbraidytas, iš, išnaršytas ir tiesą sakant apiplėštas tiek kazokų, tiek, tiek ir mm, pirklių paskui kuriuos žygiavo ir Rusijos administracija. Na, keli žodžius reiktų pasakyti, kad Rusijos ekspansija ypatingą vaidmenį suvaidino ir pagrindinį. Nu, suvaidino ne valstybės užkariavimą, o kazokai. E, kazak e, čia visai išvedinėja ir iš baltieji sakai, ir, ir bal, baltaselnės, e, bet šiaip jau tuo metu kazokas reiškia žmogų nepriklausantį valstybei. Klajoklis tepio, kuris ką nori, tą daro. Na, dabartinis Kazakstanas ir, ir Kazahai irgi iš, iš tos pačios šaknies, nes ten ilgai iki 18 amžiaus valstybingumo nebuvo jokio iškaus. Mm, taip, tokie kazokai kaip Rusija ir Ukrainoje atsirado Lietuvoje, e, na, ištakas visai ten galvoja, gal Vytautas ten jis tokią Žitomiro liniją kūrė, bet pirmą kartą rašytinėse šaltinėse kazokai minimi Aleksandro didžiojo kunigaikščio valdymo metais ir tai yra žmonės, kurie ne, nemoka tiesioginių mokesčių jokių, jie gauna žemę ir turi už tą savo gautą žemę e, atidirbti kabutėse e, karo metu tarnauti. Toks feudalizmas valstiečiam, ne riteriai, ne bajorai, žemesni, jie neturi balso teisų ar ten dar kokių privilegijų ir herbų, bet jie yra valstybės dalis, valstybės kariuomenės dalis. Na ir iš Lietuvos ta, tas fenomenas pasklido, pasklido visur. Kai iš Lietuvos Lenkai atėmė Ukrainą, na tai gavo tą dovaną, tai yra kazokos savo e, savo žiniai. Na ir nereikia galvoti, kad kazokai buvo amžini, sakykime, priešai ir amžini draugai. Jie Viskas buvo, taip sakant, žymiai paprasčiau žiūrima. Kariauti jie kariavo dėl karo grobio daugiausiai. Algas, na, rejestriniai kazokai, jie gaudavo, bet mažas. Tas pats buvo ir su tais, kurie tarnavo Maskvai. Gaudavo karinę amuniciją savo algą. Medžiagas gaudavo, kad na, apsirengti kažkokiam, kažkam panašaus uniformą. Paraką, šviną gaudavo. O visa kita galėjo gyventi kaip nori. Na, tai nori. Na, tai ir susiklostė. Kazokas turėjo tarnauti apie 20 metų, bet e, iš pradžių nuo 18, tai 3 kokius metus kaip ir toks mokymas tarnyba, pastovus, vėliau apie 4-5, na, kaip, kaip ir taip prisilaikant e, buvimas armijai, bet su sugrįžimais namu. Vėliau jau ten prasideda tokie iš reikalo tarnavimas, o paskutiniai metai tai, tai dažniausiai savo namuose, savo sodybai. Po tarnybos šeima sukūriama būdavo arba pabaigoje ir, ir įsikūrdavo savo žemę. Žemė kazokų buvo bendra, jie ją persidalindavo pagal poreikį ir tos jų valdos buvo neipatingai didelės, nuo 10 iki, iki, iki 50 hektarų. Na, bet lyginant su valstiečiais visgi didelis. Kazokai nebuvo vien tik Rusijos sąjungininkai, galėjo būti ir puikus priešai, tai koks Step, Stepanas, Stepanas, <laughs> Stepanas turbūt visgi Razinas, uh, Mm, sukrutino 17 amžiaus vidury mm, Maskvos didžiosios kunigaikštys, kunigaikštys. Tas, tiesą sakant, ir Dmitrijų apsišaukelį, būtent kazokai, viena iš pagrindinių jėgų buvo, ir Romanovo dinastijos ateimas į valdžią, čia irgi kazoko kreatūros. Na, na oratorius Petras III iš numirusių prisikėlęs, tai yra Jemeljanas Pugačiovas, beje, iš to pačio kaimo, kaip ir Stepanas Razinas kilęs iš tų pačių vietovių. vietovių. Čia, kaip sakant, ka, ka, kazokų viršūnė, kur, kur ne, ne šiaip su paplėšikausim, kaip, kaip Razinas, bet su idėja, kad visą Rusiją paversti kazokų. Baudžiavą panaikinsim, dvarininkus visus žudysim, nes velniam jų reikia išnaudotojų. Ir idėjos buvo gražios, bet nesavalaikės, kaip žinote, prireikė vyko, kad tokius ten planus tiesa be kazokų įgyvendinti. E, Kazokų ekspansija ji buvo įdomi tuo, kad jie nebuvo lojalistai centriniai valdžiai, valdžiai kaip kad e, kolonijų laikais. O greičiau gal priminė konkistadorus, kažką tokio. Tai pabėgėliai iš centrinės e, Rusijos. O bėgti jie bėgo nuo įbaudžiavinimo. Rusijai vyko įbaudžiavinimo procesas toks pat kaip Vokietijoje, Vengrijoje ar, ar Lietuvoje. Ir kuo toliau, tuo, tuo baudžiava darės baisesnė, o jau 18 amžiui mažai, mažai nuo, nuo vergovės ir bėgo, bėgo tie, kas galėjo, dažniausiai kas gali, vyrai, pakankamai jauni vyrai, da, dar pakeliui ką nors padarė, ką nors, gal papjovė, gal apjovė, gal apiešė. Iš kazokų valdų niekas neišduodavo jokių atbėgusių nusikaltelių. Na ir jame formuotis. Na, mums geriausiai žinomi Zaporožės kazokai, bet Zaporožės e, ir Zaporožė tuos kazokus sunaikino Jekaterina II. E, kas nepabėgo, tai buvo paversti baudžiauninkais. E, dar panašiai buvo susidarota su Jajiko upės kazokais. Na, juos ten pervadino po Pugačiovo sukilimo į Uralo kazokus. Mums gal ne tiek čia tai svarbu, kiek tai, kad mm, kazokai buvo naudojami vadinamus, vadinamus sekų, vėliau linijų, gynybinių įtvirtinimų, tokių šimtus ir tūkstančius kilometrų besitęsiančių. Kartais tiesiog grevys, pylimas ir, ir tvara, o kartais e, įtvir, įtvirtinimai, na ir gamtinės kliūtis. Na, galite užmest akį 14 skaidriai. Visa Rusija išbražyta ir kiekvienas ekspansijos etapas ženklino vis naują tokį įtvirtinimo ruožo statymą. Paskutinieji, tai jau ten europiniai daly, Petras pirmasis nuo švedų net buvo sugalvojęs statyti e, prieš Poltavos mūšį. Ir ne tik, ir ne tik, ir pastatė Maskvą, gynė, ten galit matyti per tarp mm, Smolenską mm, kirtą ir, ir iki Briansko tokią liniją nu, nutiesęs. Tos linijos, na, Rusija vis tiek miškinga, pelkinga šalis, jos nebuvo kaip didžioji kinų siena, bet klajokliam buvo sunkiai įkandama uždavinio pro jas prasiveršti. Jei prasiverždavo, va, tada jau prasi, prasidėdavo, pavyko, vadinasi, Krymo tatoriams e, kelius tūkstančius vergų pasigauti. O jeigu ne, na, tai, tai, tai ir ne. Ir būtent tų linijų apsaugai ir, ir karui tos kazokai ir buvo naudojami. Na, iš tos skaidrės galit matyti, kad Šiaurės Kaukazė ir Kaukazė ypatingai darbavosi. E, kitas savo užmojai stebinantis tai gynė, va tas mano dešimtoji skaidriai minėtos e, Sibiro upių auk, aukštopius, kad niekas ten neįlystų. Na ir buvo ten Tobolsko linija, Omsko linija, vėliau ir Tyšiaus. Na, o jau nuo Uralo iki, iki Balhašo, Aralo, atsiprašau, ne Uralo, Aralo e, upės iki Balhašo ežero, ežero, tai jau ten e, nutiesia buvo semirečės linijas e, ir visur kazokai. E, tų kazokų vojsko, vadinosi, na, vojsko kariauna kariuomenė, bet tai ne taktinis, o administracinis vienetas, jų buvo keliolika, Ir štai 16 skaidriai melinai mm, pažymėtos kazokų valdos. Taip jie gynė pasienius, bet tuo pačiu metu jie užsiemė ir mm, tokias policinės, baudžiamasias ir panašias funkcijas vykdė. Ir kur jų daugiausiai susitelkė, ten iš esmės ir, ir buvo pagrindiniai ekspansijos mm, Rusijos kaip imperijos žydiniai. Na, kur susitelkė? Šiaurės Kaukazė, Kubanės kazokai, Jodosios jūros kazokai, Tereko kazokai, nu, Kaukazo linijos kazokai. Toliau tarp Uralo kalnų ir, ir na, Volgos arba Kaspijos jūros. Tai daugiausiai taip Orenburgo, nu, jau mano minėti Jaiko, ar, ar Uralo kazokai, natūraliai semiriečias kaz, kazokų. E, toliau Daurijos, Užbaikalės, Baikalo, e, Amūro kazokai, ne, ne, netgi Kamčiatko ir ten buvo savi kazokai. Tai gerai, kazokų žemė žemėm, bet daugybė jų buvo ir, ir tokiais tarnybiniais, kurie tiesiog visose kitose teritorijose, be savo žemėm, buvo naudojami kaip rezervinė kariuomenė. Na ir jie Katarinos antrosios laikais Rusijos kar, karinės pajėgos buvo apie 600 tūkstančių. Apie pusę jų buvo vienokie ar kitokie kazokai arba juos panašus, nes šalia jų dar ten kokie baškyrai buvo, buvo totorių kariniai daliniai ir panašiai. E, kuo jie buvo geri? Jie malgų nemokėjo. Tai e, biudžetui pigu. Na, o kitas dalykas, kad e, algų nemoka. Uh, bet e, gyvena iš karo. O tai reiškia, vagia viską, kas gerai ir blogai padėta. Na ir, sakykime, Napoleono karų, čia kazokai pirmą kartą taip jau ryškiai Europai pasirodė. Buvo ir anksčiau, jie dalyvavo e, 30-mečiam kare kaip samdiniai, Prancūzijoje netgi ten kažkokiu dalinėliu nu, prisiplakusių būta, visko ten būta. E, būta ir LDK kariuomeniai kazokų pulkai, tik jie ne iš kazokų sudaryti buvo, čia jų ginkluotės perimti. Tai beje buvo šarvuoti mm, e, su, su ne, ne, ne, ne tokiais kaip riteriai šarvais, su šarviniais marškiniais, bet nuo galvos iki kojų dengti. Uh, E, su pistoletais ginkluoti, kardu, jėtimis, da, da, dažnai dar, dar ir, ir lanku. Na, kažkas panašaus į lengvariterį, tik tiek, kad jie kaudavos, e, na, ne, ne taip sofistikuotai, kaip, sakykime, Lietuvos ar Lenkijos e, sparnuoti husarai. Na, daugiau atliko tokį truputį pagalbinį, bet, bet visgi mūšio laukia smogiamą į vaidmenį. Upių tas klausimas Sibiro jisai padėjo iš dalies kontroliuoti ir užkariauti, nes Sibirė, jeigu upės kontroliuoja, tai kontroliuoja ir ten milžiniškas teritorijas nu, sausumos. Niekur ten be upių nepasidėsi. 19 amžiui Upių transportą papildė geležinkelis. Na ir tas garsusis, dabar jis ten, kiek ten, 9200 km ilgio, nu, Rusija ilgiausias pasaulio geležinkelis yra Transsibiro. Tiesa, jis dabar jau gerokai modernizuotas, Rusijos teritorija eina, Mandžiūrijos ir, ir ten visos Port Artūros mm, Kinijai priklauso prie Brežnevui valdant buvo atsivėrė akis, kad jeigu karas, tai kinai tą geležinkelį perkerta pirmą kartą karo dieną ir tolimieji rytai lieka be tiekimo. Na, sugalvojo paralelinį nutiesti Baikalo mūrės, mūro magistralės projektą, tai jį užbaigė Putinas va, čia prieš kokius keturis ar penkis metus. Gana beprasmis iškyrus ka, ka, karinius strateginius sumetimus projektas, bet, žodžiu, geležinkelis jungia sujungė 19 amžiaus pačioj pabaigoj Rusiją su ir galima sakyti, prisidėjo prie Sibiro intensyvesnio panaudojimo. Na ir e, visai jau 20 amžiaus pradžioj čia ministro pirmininko Arkad... Piotro Arkadovičiaus Stolypino vadovavimo metu prasidėjo ir planingas Sibiro apgyvendinimas kolonizatoriais iš Rusijos. Rusijoje gyventojų perteklius, žemės mažai, visi skursta, tai važiu, važiuoti, vežti į Sibirą. Ir, ir tos, tas persikelimas vyko, ten nuvykusiam duodavo žemę, na, naudojo amerikietišką metodą laukinių vakarų. Tik kai viskas kažkodėl Rusijai Amerikoje veikia, Rusijoje neveikia. Nelabai ir ten veikia. Dalis iš bado tiesiog nuvažiavusių mirė, kit, kiti gavo tokias žemės, kad ten nei, nei dirbti, nei, nei, nei šokti, nei pasikarti. Na ir, ir kitokių bėdų buvo. Galų galia ir tas geležinkelis, na, per Baikalą buvo perkela, uh, apvažiavimo nebuvo, tik gerokai vėliau pastatė. Kai kuriuose vietose buvo tokie bėgiai, kad ten per dieną galėjo nedaugiau kaip penki sąstatai pravažiuoti. Na ir, ir kitokių problemų buvo. Bet geležinkelis visgi išsprendė integravimo klausimą, nes e, va tas e, nuo upės iki upės keliavimas Sibirė, kol pasiekdavo Kamčiatką, galėjo užtrukti penkis metus. Buvo bandymų ir, ir kitaip keliauti, tai, tai per šiaurę. Arktis e, vandenyno, bet ten irgi reikėdavo nori, nenori bent vienas e, žiemą žiemoti, tarp ledų ar upės kokios žiotyse. E, ir, ir kainos buvo tokios, kad, kad tiesiog nevertėjo. Tas kazokų, beje, faktorius buvo panaudotas ir Kaukazo užkariavimui. 18 mm, skaidriai galite matyti, kaip atrodė kazokų valdos faktiškai nuo mm, Jodosios iki Kaspijos jūros Taip ir atrodė Šiaurės Kaukazas ir dabar rusiškas po, po šitokių e, tvarkymų. Mm, kazakai taip adaptuodavosi prie vietos sąlygų. Na ir Kaukazė, pačio Kaukazo Rusijai kaip ir labai nereikėjo, bet kaip kelias į Persiją arba Indiją. Nuo Petro pirmojo laikų, e, kai jisai ten į Dagestaną įžengė 1722 metais, taip galima sakyti, Kaukazė ir vyksta Rusijos karas 300 metų Kartais būna taikos vieni kiti metai, bet labai retai. Taip galėsim greitai jubiliejų švesti po poros metų. Mm, vis, visos tos ekspansijos ir invazijos. Dabar jau nežinia ko ieškant, nes e, seniau tai tikėjosi, kad e, krikščionis stačiatikius išvaduos Osmanų imperijoje, Persijoje gyvenančius. Na, dabar tie stačiatikiai, bendratikiai Gruzijoje ir Armenijoje likę. Mm, Gruzija, Rusija, trečdalio okupavusi teritorijos arba Rusijos satelitinės pseudo valstybėlės. Na, o Armenija, kaip girdėjote, Rusijos sąjungininkai ar Turkijos sąjungininkai, Azerbaidžanas dabar labai tvarkingai tvarko ir tvarką įvedinėja. Priešinimasis Kaukazė buvo sąjungininkų, tai kaip taip, stačiatikių tautos, jom visgi Rusijos imperijos valdymas buvo gerokai geriau nei Osmanų imperijos arba Persijos imperijos, ką jau čia besakysi, Mm, antra, bet buvo ir priešininkų. Priešininkai, tai kadangi ten po Timūro karų Kaukazas virto tokiu etnografiniu muziejumi ir, ir gana apleista teritorija visom, ypač ekonominė prasme, tai ten buvo toks puikus reiškinys kaip kalnų plėšikavimas, abrekai, kaip tokie jie ten... Uh, banditai, kur visus plėšė, bet banditai suidėjo, kad keliem metam taip elgsios, čia galėjo paskelbti Abreką savo asmeninį karą mm, kokiai Rusijai ar kitatikiam ir, ir panašiai. Va toks banditinis pogrindis. Rusijos beje karūnuotų vagių fenomenas iš Kaukazo irgi atkeliavęs. Ir daugumą ir išeivė iš Kaukazo, ir, na, bent jau iki 21 amžiaus ir, ir sudarydavo ir islamistai su islamo vakabitinės atšakos e, valstybė, imamo Šamiliaus e, ir visokiais kitokiais sukilimais Rusija turėjo reikalų Kaukazė 19 amžiui beveik 70 metų. Ir taip, mikroskopinės pajėgos, ten Dagestano dalis, Čečienija, dabartinė Ingušetija, mm, mikroskopinė visais požiūrės, bet karas vyko atkaklus, ilgas, Ir tik naudojant jau ten visiškai žvėrišką išdegintos žemės, masinių žudynių ir, ir visokią panašią taktiką įveikti tą miuradistų vadinamą judėjimą Kaukazą Rusijai e, pavyko. Tai pribaigė, aišku, Kaukazą ne kazokai, bet savo vaidmenį ir Kaukazą užkariavime jie suvadino labai ir labai e, rimtą na dar pasikartosiu kazokų fenomenas buvo ypatingas tuo kad e, iš valstybės tokių priešų ar pusiau anarchistinių pusiau iš bėglių iš savos valstybės e, iš tokių žmonių e, gavosi imperinės plėtros ir, ir karų avangardas gana sėkmingas Tiesa, taip, jau minėjau apie kazokus, viską ima, viską vagia, viską plešia, jie puikūs žvalgybininkai buvo, o mūšio laukė jau 18 amžiui nei šis, nei tas. Pirmas vežimas su, su degtinė ir, ir visa šimtinė kazokų gulės pasliki ir, ir negyvi. Jie labai puikiai pasirodė 12 metų žiemos kampanijoje Napoleonui iš Maskvos grįžtant, nes jie ten nedavė ramybės ir, ir, ir tiesiog gėrė stikliniam didžiosios armijos prancūzų kareivių kraują. E, bet šiaip ten kokiam reguliariam mūšė, tai išsibėgiodavo po pirmų, pirmų šūvių. E, karinio požiūrio nereikėtų jų pervertinti. Visgi tikrai ne, ne ispanai, ne konkistadorai, kaip bežiūrėti. Greičiau jau tokie laukinių vakarų kaubojai, va, kaip westernuose, holivudinėse parodo. Kitų fenomenų Sibire buvo nusikaltelių siuntimas. Tiesiog Iš pradžių siūsta, kad izoliuoti nuo centrinės valdžios, tai ten koks Beriozovas buvo rusų aristokratų tremties vieta, ten ir Menšikovas palaidotas, ten ir Minichas sėdėjo, ir Ostermanas, ir, ir būsų, kaip sakant, jau kaimynas Kuršo hercogas Byronas, ir kas tik tai nesėdėjo. Užkampio užkampis, kurio ilgą laiką net žemėlapiuose ne, nepieždavo Rusijos imperija 18 amžiui, kad, na, kad nežinotų, kur išsiųsti. Na, kam reikia žinojo, bet tai fenomenas buvo. Katorgininkai surenkami, sukaustomi sure, ir, ir iš centrinių, iš centralkų vadinamų ir siunčiami į Sibirą. Ta tremtis į Sibirą buvo baisių išbandymų, nes, na, įsivaizduokit, su grandiniam pešiom nueiti kelius tūkstančius kilometrų su prastu maitinimu, mm, su, su, su na, tai priežiūra, ten, mušimu, smurtu ir, ir panašiai. Ne visi nueidavo, švelniai tariant. E, be kriminalinių nusikaltelių na, teko Sibirą apgyvendino ir, ir politiniai nusikalteliai. Tai ką, lietuviai ir lenkai po sukilimo dešimtim tūkstančių keliavo į Sibirą, jų ten palikuonis yra išlikę, ne visi grįžo atgal. E, Sibiras buvo naudojamas katorgos darbam, E, bet tie darbai ten, na, kas pirmus penkis metus išgyvendavo, vėliau jau ten nei kaustydavo, nei ką, tokius padarydavo pusiau laisvus, o vėliau, net jeigu ir nuteisas 10, ten 20 ar iki gyvos galvos, gyvendavo pusiau, kaip čia pasakius, pusiau laisvai, o kartais ir visai laisvai. Daug ten buvo tokių klajojančių žmonių, dažniausiai iš, iš vienokių ar kitokių nusikaltelių Sibirė ir sugaudyti jų negalėjo. Kaip negalėjo ir sugaudyti baudžiauninkų, kurios nukeldavo, bandė baudžiauninkus vežti, greitai jie išsilakstydavo Sibirė ir, ir suras buvo e, beviltiškas užsiėmimas.